Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 29, 1983 Inordinahang pari si Bishop Gilbert Garcera sa Nueva Cáceres. Matapos ang 24 na taon, itinalaga siyang obispo ng diocese ng Daet. Gayunman, Umabot pa ng mahigit dalawang buwan bago siya naordinahan at tuluyang naloklok bilang obispo ng diocese. Hinalinlan ni Bishop Garcera sa diocese ng Dait si Bishop Benjamin Almoneda. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.